पोइ आहे पैगुंबर उन्हनि खे एसी ठाह ठाहींदो ऐं रांदि कंदो छॾे ॾे जेसीं उहे पंहिंजो उहो ॾींहुं ॾिसनि जंहिंजो खेनि अंजाम ॾिजे थो